Es? <laughs> Klinta Tāfelberga. Visu uzvārdu tā nopietni. Jā. Tieši tā šorīt studijā ir arī Klintiņa. Klinta mācās par vecmāti, Man ir jāiepazīstina ar sevi tā kā pilnībā. Jā. <laughs> Labi. Tā tad esmu Klinta un es nezinu, vai to pieminēt, bet šodien 18. decembris var paskatīties kalendārā. <laughs> un ir tāds, jā, interesants vārds un mācos par vecmāti. Um, ticu Dievam, mīlu Jēzu. Un jā, Viktorija ir mana sirds draudzenīte. Tāds, tāds ieskats par mani neliels. Paldies, Klinta. Paldies, Klinta, ka tu atnāci Lūdzu. uz studiju. Mums vispār vienkārši bija pēdējā, pēdējā mm, tāda diena, nu labi, ne pat diena, bet uh, stundas. Diennakts. ne pat arī diennakts, varbūt pēdējās 12 stundas. Uh, tādiem piedzīvojumiem bagāts. Varbūt mēs pat pastāstīsim, kas tad atgadījās mūsu rītos, bet eh, šorīt eh, vārda dienas, nevis tikai šorīt, bet arī visā dienā. Vārda dienas, vārda dienas eh, svin <laughs> Klinta, Kristaps, Kristers, Kristofers un Krists. Jā, tā kā sveicieni visiem vārda dienās, vārda dienas brāļiem. Ja jūs uh, pazīstat kādu no šiem uh, vārda turētājiem, tad apsveiciet, apsveiciet, steidziet apsveikt. Un uh, šodien, es nezinu, notiek uh, apsveikuma stundija. Nezinām. es varu ātri apsveikt, jo manai labākajai draudzenei šodien ir dzimšanas diena. Viņai ir dzimšanas diena, jā, nu, tā kā man ir vārda diena, viņa dzimšanas diena, vai, nu, jā, interesanti. Bet, jā, apsveicu viņu dzimšanas dienā. Ievu no kuldīgas. <laughs> Un ja tev ir kādi jautājumi, kādas ziņas, ko tu vienkārši vēlies nosūtīt mums šeit uz studiju, uh, kopā ar mums mosties augšā šajā skaistajā sestdienas rītā, tad tu droši vari rakstīt īsiņas pa tālruni 67 969 131. Nē. pa šo tālruni tu vari uh, zvanīt. Zvanīt. <laughs> Jā, un uh, var arī rakstīt īziņas pa 2, 6, 6, 7, 7, 2, 7, 2. Un droši var arī mums kādas tēmas, par ko vēlētos, lai mēs parunājam, vai, vai jā, jebko interesantu, kas notiek tavā dzīvē. Tā kā mēs, klausītāji, esam tevis dēļ, tā kā sūti ziņas. Un mums ir ziņas! Sveiciens Klintai vārda dienā. Mums rakstā. Tā, pastīšos, kas mums rakstā. Nezināmais. <laughs> paldies, paldies. Cik jauki. Tas bija ātri. <laughs> Un vēl ir. Vēl? <laughs> Tā kā nu, mums šeit jautri iet un uh, klintam. Kā tu jūties, ka tev ir tāds skaists vārds, klinta? Ko vispār nozīmē klinta? Interesanti. Tā tad. Mm, vai jūs zinat, ka Bībelē ir tāds personāžs kā Pēteris? Un uh, Jēzus viņam saka, Pēteri, tu esi tā klints, uz kuras es celšu savu baznīcu. Un īstenībā Pēteris arī no grieķu valodas, ja nemaldos, vai, vai varbūt no kā cits, bet jebkurā gadījumā tā nozīme ir klints. Un tādēļ, mm, jā, man šis vārds ir īstenībā bijis ļoti, es neteiktu, man vienmēr ir paticis, bet, bet tas, tas tā nozīme, kas ir arī tādā kā manā ticības dzīvē ienākusi, tas man ir kaut kā stiprinājis, mm, jo Pēteris ir tāds, nu, tiešām tā ir tā klīns, un uh, mans vārds tā kā varbūt sieviešu, nu, tā kā nozīmē, bet arī, nu jā, paskaidrot, uh, tā kā tikai ar citu galotni, ar A. Un, uh, un tāpēc uh, ir tā, tā stiprinošas tagad, un vienmēr kaut kā, laikam, arī esmu tā kā uzskatīta par stipru, lai gan, uh, nu, jā, tāds viedoklis varbūt reizēm par mani ir. Klinti ir ļoti stipra. Ļoti. Bet kā... es gribētu vispār pieminēt par tavu vārdu. Mēs arī mums jau ir bijušas kaut kādas sarunas iepriekš, bet par Viktoriju. Ļoti interesants vārds, un īstenībā cilvēki vārdus arī var redzēt, nu kā, piemēram, es vārdus iztēlojos kā, tā kā tēlu, un man Viktorija ļoti asociējas ar ceļu, varbūt kādam klausītājam ir vārdu nozīmes grāmatiņa, tad varbūt var atsūtīt, eh, ko nozīmē, piemēram, Viktorija vārds, bet eh, jā, liekas interesants. Mani sākotnēji gribēja nosaukt par Signi. Bet tad, kad es piedzimu, teicu, pateiks, nē, šī būs Viktorija. <laughs> nu, tad uh, vecākiem notika šī fiksā plāna maiņa, un tad es guvu šo skaisto vārdu. Man ļoti patīk vispār mans vārds. Mm. Bet tagad uh, atskaņosim kādu dziesmu, radījuma arī Latvijas klausītāji. Svinam šo sestdienu, svinam klintas un svinam to, ka vienkārši dzīve ir skaista. Un visiem citiem arī, kuriem vārda dienas. <laughs> un jā. apsveicam, jā, visus. Kristoferus, Kristus, um, Kristapus. Tā kā sveicien visiem, un tad lai skan kāda dziesmiņa. nāc tu tautu cerībā un ilgošanās vienībā. Tu ļaunā važas dzirdējām ļoti skaistu ciesiņu. Un, uh, Jā, tieši šim laikam, kad gaidām. Kad gaidām. Un patiesībā radījām arī Latvijas klausītājiem tāds interesanti, tādi dzīves ceļi ir bijuši, tādi it īpaši pēdējā gada laikā, kas mums tā tik ļoti ir īpaši, un, uh, un es esmu tik ļoti pateicīga Dievam tieši par klintu, kura tā kā, nu, man tā pilnīgi iedvesmoja tas, kā viņa satvēra šo te ceļu uz katoļu pusi. Nu tā, un, uh, un varbūt mēs, jā, varētu pastāstīt, kā, kā mēs vispār nonācām tā tuvāk tieši katoļiem. Jā, piekrītu, varētu pastāstīt. Jā, ar Klimtu mēs esam pazīstami caur studentu brālību. Un tad, kad uh, mums bija tādas māceklības grupiņas, es tā kā es jau iepriekš, nu, caur radio arī tā vairāk man tā ļoti ieinteresē tieši, tieši, tieši katoļu veids, kā, kā katoļi pielūdz Dievu, kā, kā caur viņiem vienkārši, nu, tā kā var iepazīt Dievu vēl dziļāk un dziļāk. Un tad es laiku māceklības grupiņās laiku jautāju, nu, tā kā, uh, Vai jums arī tas kaut kā nu, tā neinteresē, vai jūs negribētu nu, kaut kā tā un tā? Un tad pagāja gads, nu tā, plus mīnus, un tad uh, un izrādās visu to gadu laiku arī klintai tas ceļš tā pamazām, pamazītiņām ievirzījās uz katoļiem. Tad klinti varbūt pastāstīt. Tas tiešām tā kā tik episki, mēs arī esam to pārunājuši par to, kā vienkārši <clears throat> bija kādu laiku, kad uh, Mm, lielākoties jau, protams, kad arī šobrīd tā ir eh, zūmā, jeb attālināti notika arī mācekļu grupiņas, kad eh, vienkārši nevarējām būt klātienē un, un tad eh, tajās zūmu sarunās tu kaut kā dzirdi, o, runā par katoļu, tā kā baznīca, runā par kaut kādām tādām lietām un tad tie centos nodot to signālu, ka jā, jā, jā, nu tā kā es arī tam piekrītu, un uh, tad, uh, tā interesanti, ka mēs tikai īsnībā vasarā tā sapratām, kad vasarā atzināmies viena Jā. otrai. <laughs> atzināmies nemīlestībā šoreiz, <laughs> bet tādā viena... vienā... Mīlestībā uz katoļu. Jā, nu, vienā domu gājienā, varētu teikt, tādā kaut kā ceļi, ceļi savijās, un, eh, un es teiktu, ka tā man ir bijusi ļoti atbildēta arī lūkšana, un pat ne varbūt apzinātā, apzinātā ziņā, bet tieši, man liekas, vienkārši Dievs arī devis tādu kā dāvanu un, un jā. Jā, varbūt mums jāpastāsta varbūt kaut kādi tādi nelieli backgroundi. <laughs> jā, nu es varu iesākt ar to, ka par katoļu baznīcu uh, bija daudz aizspriedumu, daudz mītu, kas bija dzirdēti, daudz uh, vēsturē varbūt sagrozītu, neizprastu līdz galam mm, faktu, ko es uztvēru kā, kā, kā nepareizu kaut ko, kas, kas ir šai baznīcā, un pat bez iedziļināšanās tiešām. Un, eh, un vienkārši uzzināju, kad mana vecmāmiņa ir katoļu baznīcā bijusi kristīta un pati ir katoļu tā kā draudzes ietvaros bijusi vienmēr. Un uh, Un tā, tā es caur viņu, kaut arī uh, viņu nepazinu, tā kā trīs mēnešu vecumā viņa aizgāja mūžībā, bet viņa atstāja to mantojumu, kas man lika ieskatīties tajā, un tas bija tas mans tāds uh, ceļa sākums. Bet pati tu sanāk, esi nu, no luterāņiem, nu tā. Sākotnēji. Jā, es esmu kristīta, svētīta, savu, savu dzīvi um, tā kā ticību iesāku Luterāņu baznīcā kuldīgā, un, um, un īstenībā pat joprojām uh, tā ir arī, tās ir tā, tā kā manas mājas, jo, jo tomēr tā ir mana draudze, kuras biju dienu dienā vai vismaz katru svētdienu, sestdienu un, un uh, piekdienās jauniešu vakaros, un, un vispār, nu, tas ir tas, kur es iemācījos to visu, un, un bez tā jau uh, tā jau tikai Dievs arī man to ir iedevis sirdī, to ticību uz mīlestību uz viņu, un, un pati baznīca arī ir ļoti skaista, kas man vienmēr patīk. Jā, savukārt man vairāk bija tas, ka es, eh, nu man tā kā sanāk, no mammas puses radinieki daudz jau, nu paudzes paudzēs ir katoļi, bet uh, kaut kā es nemanīju to varbūt tādu tik ļoti tādu dziļu, tādu, nu, to praktizēšanu, un tad man likās, tas ir tas viss tas katolicisms, un uh, tad es arī, bet sākotnēji es biju uh, kristīt katoļos, un, un vienkārši tagad es tik ļoti pateicīju, ka tā, nu, ka vecāk tā saņēma to, ka, nu, ka vajag kristīt, un, uh, un, un, un, un, un, bet tad laikam ejot, tad es negāju ne svētdienas skolā, ne, ne, ne ticības mācību gāju, uh, Bet tad uh, manā skolā, vidusskolā, uh, rīkoja kādu kristīgu nometni, kurā es vienkārši nācu palīdzēt, kā brīvprātīgais. Un es, uh, man vajadzēja tulkot uh, nu, no angļu valodas uz latviešu valodu, tur uh, dažādus bībeles tekstus, nu nevis tekstus, bet stāstus bērniem. Un es sāku klausīties tajos stāstos un sapratu, ka kā, nu, es iepriekš nebiju to nedzirdējusi, nemanījusi, un tad uh, Un tad es pamazām, pamazām sāku tā kā tā, tā, tā nosvērties uz to domu, varētu pamēģināt, varētu nu, aiziet uz dievkalpojumiem un tā. Un tā es iepazinu Dievu caur uh, tad, uh, savu piemājas baptistu draugu. Un, un, un, un, un, un tad laikam ejot, tad uh, kaut kā gribējās vēl, vēl, vēl, vēl dziļāk tā satvert Dievu, iepazīt Dievu. Uh, Nu tā, un, un kaut kā bija no sākuma tāds, tāds mindsets, tāds sola skriptūra un, un, un, un, un tā. Bet tad kaut kā vienā brīdī likās, ka, nu, ka kaut kā ir pamaz man, nu, lai gribas vēl vairāk, vai, vai tiešām tā kā Dievs nav lielāks un vēl. Un tad vienā autobusā sastapu Līvu no Radio Marijas, tā kā Līva, ja tu klausies, tad sveicieni tev. Un, uh, Un tā mans ceļš uh, ievijās gan radio Marijā, gan arī Dievs deva draugus, kas tā kā, nevis, nu, draugs, bet tāds paziņas, kuras tā kā sapratu, ka viņi ir katoļi. Un tad uh, eh, studentu brālība, caur kuru mēs iekļuvām iekšā kurmenē, un tā viss vienkārši šie soļi, soļi ievijās. Bet mums ir kāds klausītājs. Tā, es mēģināšu atbildēt, un es ceru, ka man sanāks. Halo, halo! Sveiks, meitenes! Rītīgi prieks, ka, ka sestdienās arī ir rīt cēliens tagad. Paldies, <laughs> paldies! Kas mums ir sazvanījis? šeit, šeit Jākaps no Rīgas zvana. Jēkab? Sveiks, Jēkab! Kā Jā, jūties un, šai dienā? Nu, brīnišķīgi. Es nu, pat pamodos un uh, eh, ieslēdzu rādio, klausos tik forši. Kāds Rīgā laiks? Rīgā, nu, tagad ir kūst sniegi, kūst sniegi, bet, nu, gan, gan jau uzsniegs vēl. Cerēsim, cerēsim. Jā, daudz laimes vārdienā, Klinta. Paldies, paldies! Jā, e, es gribēju apaicāties, kā, kā jūs gaidat Ziemassvētkus, piparkūks sacepts, e, eglīts jau sagādāts? <laughs> Vai nav? <laughs> <laughs> man, man personīgi tiešām nav. Man ir šis gads, kad man ir izliktas ga gaismiņas manā kopmītas istabiņā un svecīta. Ar to pietiek? Ar to pietiek, pieticīgi. Kā tev, Jākab? Nu, es arī palānām gatavojos. Egle ir? Egle, es, man, man vecāki gada egle. Braukšu pie vecākiem. Labi, paldies tev, Jēkab. Laika tev gaidīšanas dienu. laiku. Nu, jā, forši, ka klausītāji mums zvanās, un lūk, mums piezvanīja tehniķis Jēkabs. Tā kā tu arī vari uh, klausītāji piezvanīt uh, uz tālruni 67 969 131, vai arī sūtīt īziņas uz tālruni 266 77 272. Un mēs šeit runājam par eh, to, kā mūsu ceļi ievijās katoļu ceļos, ceļā, šaurajā tajā ceļā. Un, ja tev varbūt arī ir kāds pieredzes stāsts, varbūt tu esi konvertējies, varbūt uh, tevi interesē un tu arī domā, varbūt. Uh, Jā, kā to izdarīt un vai vispār? Vai vispār vajag? <laughs> vai vispār vajag? <laughs> Tad uh, vari padalīties ar savu pieredzi. Jā, tā kā gaidīsim. Tevi. Droši zvaniet, zvaniet. Mēs gaidām. <laughs> Tagad mēs atskaņosim kādu dziesmiņu. Man pēdējā laikā ļoti uzrunā Ditas Svarupas dziesmas. Tik ļoti uzrunā. Jā, tā kā es atskaņošu kādu no viņas dziesmiņām. Nāc mums svētījošais labais, manā sirdī dziesmu dvēs ņem no žēlastības traumas, liec, lai tevi teicu es. Mācī mīlestības dziesmu, lai tā deg kā uguns sārts un lai svētā garā. tikko skanēja Dita Svarupa ar viņas jauno vispār, nu, samērā jauno dziesmu. Nesen izlaisto, jā. jā. 5. novembrī ielikts YouTube ar nosaukumu Nāca kungs svētījušais labais. Noskatieties video ļoti skaists arī attēli visi. Jā. Varbūt paturpināsim tad uh, eh, iesākt to mūsu sarunu par to, kā Dievs tā mūsu ieveda mūsu sirdis iekustināja tieši katoļos? Jā, es varu pieminēt arī to, ka tas ceļš ir bijis tiešām Dievu vadīts. Um, un pa soli, pa solim, personīgi manā pieredzē, man tas ne, nav bijis strauji, jo gadu laikā, ja tā paskatās tiešām, mm, un, un tas laiks ir bijis tāds ļoti dažāds un ļāvis mācīties, redzēt, skatīties un saprast, eh, ko vispār man nozīmē ticība. Un, um, un jā, man tas tiešām ir bijis lēns, tiešām tāds uh, mierīgs, bez, uh, bez nekādas forsēšanas, ja tas ir pareizais <laughs> latviešu vārds. Bet, uh, jā, tāds, tāds ļoti, ļoti mierīgs un uh, lēns. Nu, man liekas, tā Dievs tā prot katru tā savu bērniņu kaut kā tā soli pa solim viņam likt iet kaut kur. Nu tā, un es tā, cik skatos arī uz sevi, man arī tas bija absolūti tik vienkārši. Nu tā, viss sākās ar kaut kādām tādām mazām ilgām. Man, piemēram, bija kāds ilgs, vienkārši gribējās piedzīvot misi. Un es gadu <laughs> vienkārši Man bija tāds, es klausījos radio Marijā misi, bet es pati nevarēju saņemties aiziet. Un vienkārši, nu vēl arī bija visa pandēmija un, un tā, tas arī apgrūtināja. Bet tad tās tavas ilgas pēc tam noteikti bija tik uh, piepildītas un tāds, tāds prieks noteikti bija tajā reizē, pirmajā. Jā, tas bija tik negaidīti. Mēs, ar, es, nu, mēs kopā ar studentu brālību mēs bijām kurmenē, Un es nezināju, kas tā pa vietu un tā, un beigās izrādījās, ka tā ir katoļu vieta, tā kā zem Andrei, priestera Andrei. Jā, šautauts kurmenei. šautauts <laughs> Nikam un Lienai, <laughs> ja jūs mūs klausāties. Bet, uh, nu jā, tā kā, un tad izrādījās tā bija katoļu vieta, kas ir tā kā zem priestera Andrei Mediņa visas tās vadības. Un es uzzinu, ka tur notiks mise mums kopā ar visiem studentiem un, un vēl tur draudzes cilvēkiem. Laukā tā bija, tā bija tiešām tik īpaša. Man liekas, ārprāts, nu, mans tāds sapnis <laughs> piepildījās. Reāli. Tas ir tik skaisti, ka cilvēks, cilvēks ilgojas pēc tā garīgā piepildījuma, tā patiesā, kas tev dod patiesu prieku un patiesu mīlestību. Ka mēs neilgojamies varbūt pēc dāvanām Ziemassvētku laikā, bet mēs tiešām to, to misi gribam, to komuniju un komuniju un mm. to prieku, ko tas sniedz, tas ir daudz, daudz vērtīgāks. Jā. Kā tev, Klinta, tāds. Uh... Jā, es gribu uzreiz pārlikt uz nākamo tēmu, bet arī laiks mums nu, tā, 40 un 40 minūtes. Pareizs ah, laiks. Mums, ja kas arī ir jautājumi no, no, no, no klausītājiem. Tā, Tev jautā, Klinta, kāpēc tu izvēlējies mācīties par vecmāti? Oh, cik ja, interesants. Jā, ļoti, um, ļoti labs jautājums. Izvēlējos par vecmāti mācīties, jo zināju, ka gribu palīdzēt cilvēkiem jau no kaut kādiem pusauģu gadiem, varbūt pat ātrāk Es vienkārši zināju, tas bija manā sirdī, tas bija tas, ko, ko man Dievs vienkārši aicināja mani, un es nezināju tieši, kāds būs, būs mans ceļš. Un tad uh, domāju iet uz medicīnu, uh, tomēr pēdējā vidusskolas gadā es uh, sāku visu pārbaudīt, ko es darīšu, kā es darīšu, kāpēc es to darīšu un vai tas tiešām ir tā kā mans, un tad es eh, interesējos par citām programmām, un, un vecmātība bija, bija tā, kas, kas iekrita, iekrita man acīs, iekrita sirsniņā, likās ļoti skaista, un gadu, jā, nu jau taču, kad ir domācījusies esmu, tad, eh, nu jau esmu tā kā apgūsi, cik, kāds ir tas darbs, un, eh, un kāds aptuveni arī, jā, kā tas ir jāstrādā un, un kā tas ir būt par uh, vecmāti un vēl mācos, protams, bet jā, ir forši, ir forši un ļoti skaisti īstenībā, dzīvība radoši. Man liekas, vispār tas ir tik apbrīnojami, nu tā, ka tev ir tik atbildīgs tas darbiņš, nu tā. Nu, jebkurš darbs medicīnā ir ļoti atbildīgs, ļoti. Jā, tas Jā. tā ir. Mums ir vēl kāds klausītājs, kurš uzrakstīja Čau! Tikko ieslēdzu. Nezinu, par ko ir runa, bet gribu vienkārši visus pasveicināt. Forši, ka ir dzīvais ēteris sestdienā. Paldies! Paldies par foršo sveicienu! Un tad tiešām sveicinam visus no šī cilvēka, kurš tikko pieslēdzās. Nu jo varbūt kādu laiciņu ir slēdzies. Jā. Mēs runājam par to, kā Dievs mūsu sirds iekustinājis katoļos. Klint, varbūt vēlēs paturpināt. Uh, jā, es varētu teikt, ka esmu šeit radījumā arī pirmo reizi, bet esmu tiešām klausījusies un, uh, un arī zinu, ka vispār uh, katoļu draudzēs um, jā, esmu diezgan saistīta nu, jau kaut kādu laiku ar, ar, ar cilvēkiem, kas ir. Un, un es vienmēr esmu jutusies tā kā, nu, tā kā starp savējiem, bet ne tādā ziņā, ka, ka es būtu katola uzreiz, bet, eh, bet es nejūtu to atšķirību. Es jūtos tā kā ļoti starpkonfes, starpkonfesionāli, kas um, izrādās arī īstenībā katoļu baznīca ir viena no tādām lūkšanām par to, lai mēs visi būtu vienoti. Uh, Un tas ir viskaistākais. Un, un īsnībā arī šeit, Radio Marija, kāpēc es to pieminēju, mm, ka šis ir domāts visiem. Tā kā uh, jebkuram, kurš, kurš vēlas iepazīt Dievu arī. Tā kā tas ir tas, ir tas uh, vērtīgākais un jaukākais, ka mēs varam pieņemt viens otru. Un tā arī varbūt kāds var, at, nu tā arī es reāli atradu to savu ceļu, uh, ka netiku atgrūsta ar varbūt saviem jautājumiem, kas sākumā ir, kāpēc jūs tā vispār darat, <laughs> kāpēc, piemēram, ir krusts jāliek tā, vai kāpēc ir sakramenti un, un ko tas nozīmē viss. Jā. <laughs> Tagad atskaņosim Kalīntas izvēlēto dziesmu. Varbūt arī kādu teikumu pateikt pirms šīs dziesmas. Šī ir arī manas mammas mīļākā dziesma. Un, eh, jā, ļoti skaista, manuprāt, šim laikam. Varbūt jebkuram laikam, bet ir ļoti skaista. Ved mani dievs no nu, jūras spējas. tikko izskanēja Klintas izvēlētā dziesma, un pulkstenis jau ir 10,49 minūtes. Tā arī mums šis rīta cēliens stunda vispār jau iet uz noslēgumu. Uh, bet gribētos palikt vēl un vēl un vēl. Cerams, ka radio arī Latvijas klausītāji, tu esi pamodies. Un Klinta, tev atkal ir vēl vieni sveicieni. Paldies par tavu liecību, lai jauka diena, Terēze no Samuēla. Čau, Terēzi, tu cik forši, jā, Samuēla gads rulē. Samuēlā <laughs> gads. Tad mēs abas esam no Samuēlā gada, bet uh, dažādiem gadiem. Jā. Šautauts vēl Samuēlā gadā. Šautauts Samuēlā gadā. Un jā, paldies, paldies. Ļoti jauki. Jā. Es vispār arī gribēju iet pagājušajā gadā, Samuēlā gadā, bet es negribēju tā vienīgi iet. Un izrādās, ka klīntā aizgāja samuēliešiem pagājušajā gadā. Tad es šogad aizgāju. <laughs> nu, jā, es izmēģināju, un tu vari zināt, ka ir pārbaudītas vērtības tur tiešām. <laughs> jā, klīnta mani ļoti iedvesmo, un es arī ceru, ka tev ir rādījumi arī Latvijas klausītāji. Uh, Klimta Tafelberga iedvesmoja šajā rītā ar viņas skaisto un dziļo sirdi, ar viņas skaisto liecību. Un Viktorija iedvesmo. Un noslēgumā mēs vēlamies atskaņot kādu dziesmu, kas, ar ko mums iesākās šī gada, vispār nevis šī gada, bet visā mūsu dzīves pirmais svētceļojums, vai ne? Tev arī bija pirmais. Jā. Jā, mums viņš iesākās ar to dziesmu. Iesākās? man iesākās. <laughs> es nezinu, kā. Tev. Bet šī dziesma ir ļoti interesanta. Viņa noteikti, tā noteikti tevi pamodinās. Šai rītā ir jau sen pāri desmitiem, tā kā droši tev ir jā, jāmostās. Bet šis dos tādu enerģiju. Jā tā nebūs varbūt tev tādā zināmā vai nu latviešu valodā, vai nu angļu valodā, vai nu krievu valodā, vai kādā citā sev tev zināmā valodā, bet gan citā. Kādā? Uh, kādā? Arābu? Arābu vai, jā, es nezinu, vai kādā no tām bībeles malodām. <laughs> Kādām no tām daudzajām. Kas to vairs zina? Nu, romiešu nē, tā tad, man liekas, arābu, man liekas, es nezinu. Nezinu, esmu filologs. Bet uh, dziesma, uh, dziesmā tiek izdziedāta, izdziedāts 127. psalms, kas ir Salamana svētceļnieku dziesma, kurā ir rakstīts, ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Un tad, lai skan šī dziesma, mosties, radio arī Latvijas klausītāji, uh, <laughs> gribētos tagad citēt Ata Kronvalda citātu: Mosties, celies, strādā. strādā. boy ma shem lo yishmari shav shokat shoy mai yom shem lo yirne bayis shalom lo boy na boy ma shem lo yishmari shav shokat shoy mai Im Hashem lo yil me bahis Shobom lo boi no boi Im lo yishmoi bingin Shob shokka choi mei Im Hashem lo yil me bahis lo boi no boi Im lo yishmoi bingin Shob shokka choi mei Hinei lo lo שוי מי ישראל, הנה הנה לא ינום, לא ינום ולא ישן, לא ינום ולא ישן, שוי מי ישראל. השם לא יבנה פעיס, שלום לא בוי נבוי, אם השם לא ישמוע לי יר, שוב שוקת שוי אם השם לא ירנה בית שלום לו בוי לא בוי אם השם לא ישמור יגיר שם שוקת שוי מת אם השם לא ירנה לו בוי לא בוי אם השם לא ישמור יגיר שם שוקת שוי מת אם לו בוי לא בוי אם השם לא לא ידום ולא ישם שוימי ישראל הנה הנה לא ידום לא ידום ולא ישם לא na na na na na na na na na na na na בסיaalême אiage ללויunk不好ים שràה א ζלוי נבואי אם עשם לא ישמ PCB שרו שgt ק slower אימא benchmark אימאะ sevi this שרו יב숙י ynבואי אם safıs אימא reached זאת שמורKendra כפ premiersross과�owana